toe het ons in die richting van Basan getrek. Koning Og van Basan en sy weermag het teen ons uitgetrek en ons by Edre in gewaag. Die Heere het echter gesê, moet nie vir Og bang wees nie. Jylle sal om in sy volk verslaan in sy land vir jylle vat. Maak met ons soos jylle met zoon, die Amoritiese koning van gespon, gemaakt het. Die Heere het ons gehelp om Og en sy mense te oorwin. Ons het die volk uitgewis, niemand het oorgeblij nie, Ons het ook al die steden ingeneem. Daar was niet een plek wat ons niet oorwin het nie. Al te 60 steden in die hele Argoopgebied waar oog regeer het, was binnen een kort tijd ons sin. Al hier die steden het hoemere in versterkte ingange gehad. Dan was daar ook nog baie kleiner plekjes zonder mieren om wat ons ingeneem het. Ons het al hier die dorpen en stedese mense uitgewis. Ons het met hulle gemaakt soos ons met zo'n die koning van gespon gemaakt het. Al die vee en waardevolle artikels in die stede het ons voor ons gevat. So het ons die hele gebied van die Arnon-Rivier af tot bij die berg Hermon oorwin. Daarmee saam het ons ook die twee sterk Amritische konings aan die ooste kant van die Jordaan vernietig. Die mensen van Sidon het die berg Hermon Sirion genoem en die Amorite het daarna verwijs als Siener, ons het al die stede van koning Och van Basan oorwin dit is nou al daar die stede in die hoogvlakte, die hele geleerd in die hele Basan tot bij Salka in Edre. Och die koning van Basan was die laaste van die refaiete. Hij was een groot kerel in zijn bed was van ijster gemaakt, vier meter lang en twee meter breed. Een mens kan dit nou nog in Rabba, die hoofdstad van die Ammonite, zien. Nadat ons hier die land in geneem het, het ek dit begin verdeel. Vir Reben en Gad het ek die hele gebied van Aroer nabij die Arnon rivier af tot bij sekere gedeeltes van die geleedperde gegee. Dit het ook een aantal stede ingesluid. Voor de helft van die stam van Manasse het ek die reis van geleed gegee, as ook die hele Basan waar oog regeer het. Dit is die hele Argopstreek. Basan is ook soms Refoite land genoem. Jaar die sien van Manasse, het die hele gebied van Argob tot aan die grens van Geser en Maokat vir hom geneem. En hy het al die plekken na homself vernoem. Vandaag nog staan dit as jaarstorpe bekend. Vir Magger van die stam van Manasse het ek geleed gegee. Vir Reben en Gad het ek die hele geleed tot bij die Arnon rivier gegee, as ook die gebieden tot bij die Jabuk rivier. Dit het tot aan die grens van die Ammonite gestrek. Aan die westekant het hulle gebied tot aan die Jordaan gestrek van Genesaret in die noorde af tot bij die dooie sedert in die syde en die Pesgaberge in die ooste. Toe het ek vir die stamme aan die ooste kant van die Jordaan gesê, Die Heere het jylle hele wonderlijke land aan die ooste Jordaan gegee, maar gaan help nou eers jylle broers om die wees Jordaan te oorwin. Stel weer weermacht saam en trek voor hulle dier die Jordaan, jylle vrouwen en kinders en die vee, waarvan jylle baie reed, kan maar so lang in die oos Jordaanse gebied woon. Jylle moet hulle help, totdat hulle die hele wees Jordaan oorwin het en die Heere vir hulle ook ris en vrede gegee het. Dan kan jylle weer na jylle plekke oos van die Jordaan terugkeer. Toen het ek vir Hoosja gesê, jy het nou self gezien wat die Heere met oog en zoon gedoen het. So sal hy met elke volk aan die wees Jordaan maak. Moet nooit bang wees vir hulle nie, want die Heere sal saam met jou teen hulle veg. In die tijd het ek vir die Heere gesê, Heere, Oor baie jare het hy vir my grootheid en kracht laat sien. En dit was nog maar net die begin van wat ek gaan doen. Geen God in die hemel of op die aarde kan zulke dingen doen nie. Nou vraag ik je, Jere, om mij ook die mooie land aan die andere kant van die Jordaan te laat zien. Die prachtige bergland in die hoge bergen van die Libanon. Maar die Jere wou nie, hy was kwaad voor mij omdat jullie so baie verkeerde dingen gedoen het. Hy het gesê, dit is nou genoeg. Ons het al baie daardoor gesels en ons gaan niet weer daardoor praat nie. Gaan klim die beschaberg tot die boer. Dan kijk je in woord en syd, oos en wees. Kyk mooi na alles, want je zal niet die land aan die oorkant van die Jordaan intrek nie. Praat Joosja moet in, want hij is die een wat hier die volk dier die Jordaan na die beloofde land zal leiden. En ons het in die vlakte teenoor die dorp het peor geblij.